radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Molt bones penyes, sigueu molt benvinguts i molt benvingudes a una edició molt especial, l'edició 276 del Pim Pam Pum, avui en directe des de Ripollet per la llibertat d'expressió al programa de música combativa de Radiotrama. Radiotrama. al Pim Pam Pum quan estem en directe a la plaça Joan Abat, just davant del pavelló Joan Creus de Ripollet. Programa especial, no callarem perquè demà pot ser tu, un acte ple d'actuacions i de reivindicació, però com sempre presentarem a la gent que avui ens acompanya aquí a la, a la taula del programa. A la meva banda esquerra, el que no pot faltar mai perquè toca les tecles d'allò més i que fa que tot això funcioni de Perles és el mestre Reverendo Tecles. Què dius, Riqui, com estàs? Ei, molt bé, molt bé. Aquí encantat de tornar a Ripo. Feia temps que no veníem, tot i que era un lloc habitual on, on veníem, eh? El, sobretot allà al local. Al local. De, a, al local. I res, encantadíssim de tornar a estar aquí pel No Callarem. Molt bé. També a la meva banda dreta, un que feia dies que no ens venia a acompanyar, un que tira els temes arranganos que fa que s'ensorri Ripollet i el que calgui, és el nostre Manolaco de Sant Jaume de Oliveres. Què dius, bonic? Què tal, com anem? Doncs sí, com tu deies, m'he pres unes petites vacances i avui he arribat així una mica a fer el primer programa des de fa un mes o així, que no, que no venia, una mica per tot lo alt però molt content d'estar en aquesta jornada del, del No Callarem. Jo crec que farem un, un molt bon programa. I tant que sí. I a la seva banda, un altre que no falla mai, que té, sempre porta temes zaranganos espectaculars i també la seva secció de llibres combatius és el nostre amic Eric. Què dius, Boni? Com vas? Què passa, Penyi? Bona tarda. Doncs pues, pues res, ja, ja ho he dit, molt, molt content d'estar aquí. També feia dies que no, que no venia a Ripollet i pues, pues amb moltes ganes de fer aquest programa en directe, en aquest horari poc habitual. No sé si teniu cafè o birra, però prepareu-vos perquè anem a fer programa. Doncs sí, anem a fer el, el Pim Pam Pum, que per les que no ho sapigueu, eh, som un, un programa de música combativa i, i reivindicativa de Radio Trama, la ràdio lliure de Sabadell, que porta un recorregut eh, aquest programa des de fa més de, de 9 anys, si no, si no m'equivoco, déu nhi Uh, això, per les que no ho sapigueu, bueno, som un programa de, de música combativa que pues, una mica els temes que portem sempre són amb temàtiques polítiques i socials i, i a, part, a part de ficar música sempre incorporem la secció de, de, de l'agenda del programa i la secció que fa l'Eric de, de llibres combatius. O, o tu, a vegades. O jo. Sí. Sí. I, i deixeu-me dir, abans de continuar, que, que el que ha presentat el programa és, és l'Isma, que, yeah. que no es presenta normalment. Què tal, Isma? Com bé, ho veus? Bé, bé, amb moltes ganes. Feia moltes setmanes que preparàvem la, la jornada d'avui i esperem que surti un programa rodó. Mm pues sí, mira, justament avui és un programa especial perquè està marcat en aquest No callarem on estem immersos aquí a Ripollet. Avui intentarem acostar-vos una mica més la informació referent a la plataforma de No callarem i, i conèixer una mica millor els col·lectius locals. Sí que farem entrevistes i us explicarem algunes coses i òbviament tot això ho amenitzarem amb, amb el bo i millor de la música combativa d'avui i de sempre. Que parlant de música, què? Qui comença? Comença el Ricky, em sembla, mestre Tecles, amb què, amb què ens, ens delitaràs per començar? Per començar, així molt suavet, molt suavet, us, us presento Lidé Sanz, una cantautora d'allà a la Vall d'Aran. Ah, exacte. Saps el poble exacte, Eric? Uh, no, no, no, no, ho sabem. Bueno, però 3, Una veu genial, mag magnífica, i el tema que us he triat es diu, a veure si ho trobo, que abundena. Després us ho dic si fa falta. Després Venga. busquem el tema. Sí. Ala. Enxufa-la, arranca el pim-pam-pum ha que porten pats tatuada en la penya que s'estaca en batalles que oprimir sense consciència n'hi ha que cerquen més la d'autí guarden no i vena ha que te van felicitat que la crompe a canvi de treballar sense descans et són corba castigant oh ai, ai, ja que bon que ja oh yeah, yeah, yeah. Oh yeah, yeah, yeah. Oh yeah, yeah, yeah. Ah, pots, més quan escutes tan és que et són verd i guinyaueta, et tenia que anar paraula en meu, que em di combranet d'hostiau. I ja, ah, qui lluita per a entros damunt es que volen compartir-lo, promoción de una amor. Queden que era solución del seu disc En Erecla, el tema Bon Humor. Molt bé, el No Callarem és una plataforma que uneix diferents col·lectius de la cultura a favor de la llibertat d'expressió i en defensa dels drets humans. No Callarem és una plataforma transversal i plural de ciutadans i ciutadanes, col·lectius i entitats que treballen plegades en defensa del dret a la llibertat d'expressió, considerat aquest com a dret fonamental dins d'una democràcia. La plataforma es va fundar durant el març del 2017 com a resposta davant l'amenaça a un retrocés dels límits de la llibertat d'expressió. L'objectiu de la plataforma és donar màxima visibilitat a la problemàtica actual i denunciar els casos de vulneració d'aquest dret fonamental, tant dintre de l'àmbit de la creació artística com de l'expressió lliure, individual o col·lectiva a les xarxes socials. I bé, per això estem aquí fent, fent aquest programa, per col·laborar amb aquesta campanya. Així que, si us sembla, seguim amb la musiqueta. Em sembla que ara Valesma. Sí, merci, merci Eric. Són el Resiliència, aquest grup de hip-hop rap de Manlleu i Castefa, amb el Naïm i el Ferran a les veus, l'Elis eh, fent de DJ i el Grani de manager. Eh, és un temazo que es diu Més que mai, eh, és un tema que fan conjuntament amb el saxo del, del Roger Espanyol, que malauradament va perdre un ull el passat 1 d'octubre a conseqüència d'una pilota de goma disparada per la Guàrdia Civil. És el darrer tema de Resiliència i esperem que us agradi. Col·legis ocupats per evitar la clausura, la censura fa dies que sura i s'augura mesura repressora, però ningú tremola i la llibertat aflora. Nit sense dormir, primer d'octubre, 5 del matí, encara nit, milers de persones, urnes, paperetes, sobres, abans el matí, amb il·lusió, comença la votació i en un moment, primeres càrregues, Sant Julià de Ramis, l'Eixample, violència gratuïta quan no tenen més sortida, resposta pacífica i la por no paralitza, Forta de ràbia, nus a la primera llàgrima als rostres, els nostres no s'estoven, que vinguin, diu una senyora, que m'hauran d'arrossegar, els hauria de fer vergonya i la barbària avança. Tot ho destrueix, però ningú descansa. La jornada segueix, que energia i esperança són la punta de llança i tanmateix el remor persisteix. Un malson que pensàvem superat amb bales de goma pels carrers de la ciutat Un cop de porra no s'oblida, es quedarà gravat A la pell de nens i gent gran Avui, més que mai, resiliència Una gran mostra de coherència pels drets dels pobles. Cuideu-vos i cuideu els vostres. social militar, supremacia colonial, nivell desbordant, les pantalles parlaran, ells ho negaran, però el món ens mira, poble organitzat, fermesa i alegria. 2.000 col·legis segueixen, això no s'atura, no hi ha fissura, cau l'últim sobre per la ranura, comença el recompte i la ruptura d'un imperi que s'enfonsa, naixerem d'entre la runa. Més de 800 ferits, un balanç inèdit, malgrat tot, dos milions de vots donen crèdit, gent traient el millor de si, moviment pacífic al zènit. I a l'altre extrem un president de ment, un nega tot, ràbido referèndum, se'n fora CNN, la vergonya d'Europa, la merda flota i us explota el cervell. I avui, més que mai, resiliència, una gran mostra de coherència. Lluiteu pels drets dels pobles, Cuideu-vos i cuideu els vostres i avui més que mai resiliència. Imprescindibles quan entenem que som prescindibles. Una gran mostra de coherència. L'aposta col·lectiva és porta contra el Lluiteu pels drets dels pobles. Lluitem i guanyem i sobretot recordem. Cuideu-vos i cuideu els vostres. Cuideu-vos i cuideu els vostres. I bé, seguint amb, amb, aquesta, amb aquest programa especial de No Callarem, us explicarem una mica què fa exactament No Callarem. Doncs bé, la primera iniciativa de la plataforma es va dur a terme el passat mes de maig del 2017 com a acte de denúncia i protesta a la condemna del raper mallorquí Baltònic. Aquesta jornada contra la repressió va aconseguir reunir a Badalona més de 5.000 persones i més de 40 artistes de diferents gèneres i estils. La segona activitat, eh, que va ser en suport al raper Elgio, exintegrant del col·lectiu de rap La Insurgència, eh, va convocar unes 500 persones i 5 grups de música a l'antiga caserna de la Guàrdia Civil de la ciutat de Sabadell. La repercussió del No Callarem en mitjans de comunicació i xarxes socials ha aconseguit donar visibilitat a casos de censura i atac a la llibertat d'expressió, no només dins de la música, sinó també a internet, eh, dins del periodisme i al món de les arts, etcètera. La intenció principal de la plataforma és replicar que no callarem a totes les ciutats de l'Estat i que cadascuna d'elles s'organitzi s'autoorganitzi de forma autònoma i independent sota el mateix lema, en defensa de totes les persones represaliades per la censura i per la persecució judicial de les llibertats. Davant de fets com la ratificació per part del Tribunal Suprem de la condemna de l'Audiència Nacional imposada al raper Baltònic de 3 anys i mig de presó, la recent resolució pronunciada pel Tribunal de l'Audiència Nacional sobre el cas d'en Pablo Hasél, el segrest de, del llibre Farinya, a la retirada d'una obra de l'artista Santiago Serra de la Fira Internacional d'Art Contemporani Arco, la persecució a, tuitari, a tuitaires, a humoristes i periodistes, etc. No callarem, anuncia una setmana completa per la llibertat d'expressió a Barcelona. Molt bé, després d'aquesta píndola informativa continua la música combativa. En aquesta edició 276 ara és el torn de, del Manolo que obrirà foc. Quin tema ens portes, bonic? Doncs mira, us porto un tema que es diu e Refugiatuac de, del Safú des de Baranyain del seu disc Soroac Egas Goas del 2015. Lurra besarkatzen duten bezala moruak Dorazten doaien begira da sustraiek Lurra besarkatzen duten bezala moruak doncs, sense més us passarem a llegir el, el manifest de No callarem. Els últims anys hem viscut un increment de la repressió exercida sobre la llibertat d'expressió i manifestació. A les diferents actuacions de l'Audiència Nacional actuant amb criteris polítics, polítics conservadors es va sumar la llei Mordassa i la reforma del Codi Penal com a eines de censura i de control. Les darreres condemnes dels cantants Baltònic, Pablo Hassel, els judicis contra la insurgència, tuitàries, humoristes, periodistes i una llarga llista d'activistes socials la retirada d'obres d'art o el segrest del llibre Farinya ens obliga a organitzar-nos per donar una resposta contundent. No callarem mentre hi hagi lleis per, emmordassar amordassar-nos. No callarem mentre hi hagi una sola persona represaliada a l'estat espanyol per expressar-se, actuar o pensar de manera contrària al règim. No callarem mentre hi hagi activistes perseguides per denunciar vulneracions de drets humans. No en vamos callar mentre es persegueixin persones tan sols per expressar opinions a les xarxes socials. És Garay Silduco mentre es limiti la llibertat de creació artística, mentre es retirin peces d'art, mentre se censuri la, la literatura, mentre es coarti l'humor i la sàtira, mentre se censurin lletres de cançons. No en mentre es vulgui empresonar cantants, humoristes, artistes i activistes. No callarem mentre hi hagi persones a la presó per les seves idees. No callaremos perquè demà pot ser tu. Molt bé. Bien, bien, penya, bien. <laughs> Fins aquí el manifest, continua aquesta edició 276, seguim aquí al Pim Pam Pum, més música combativa, ara diria que el tema el tira l'Eric. Sí, deixeu-me recordar abans que, que en aquesta jornada, com a totes les altres que s'han fet i totes les que es facin de, de No Callarem, els, els beneficis van cap a una caixa de resistència precisament per poder tant organitzar aquests actes com per poder solidaritzar-se amb, amb les persones represaliades. També hi ha una caixa de resistència que, que si voleu col·laborar doncs, doncs serà benvingut. I dit això, eh, passem a la música. Jo el primer tema que he portat, eh, quina sorpresa, es diu No callarem i, i és d'una persona, d'un artista molt interessant que es diu Sisu Coromina i que res, doncs, amb tots vosaltres espero que, que ho gaudiu molt. No callarem. No callarem. brúixola ens alimenta l'esperit. No callarem. No, no, no callarem. No callarem ni sota aigua. No callarem. No, no, no vam. No vam néixer pas per això. Pots cremar-me la guitarra, pots xafar-me els altaveus, però no pots canviar d'idees a milions de portaveus que senten coses, respiren, s'inspiren del present. Som la gran banda sonora, som soroll en moviment farts d'aguantar les mentides, injustícies, timos, farses i muntatges policials. D'aguantar com empapelen bona gent a les manis. Si l'agulla la comencen sempre polis infiltrats. La tristor de veure perseguits els companys que es limiten a cantar la realitat dona molt bones idees a les més més creatives i genera antipatia per la casa real. No callarem. senior mira teniu res a fer. El vostre vell imperi s'ha quedat obsolet. Ja podríeu anar fent les maletes reals. S'us desmunta el xiringuito, la gent no us traga. Us volem veure jubilats en un barri de xabores. Serà molt instructiu, aprendreu moltes coses. Tindreu molt de temps per reflexionar i llegir. Aconsellem venes abiertes d'Amèrica Latina genocida centenari, sou uns cracs de la misèria. Us molesta el que penso? Si és el que tothom pensa, hereus d'una corona amb molta cada de sang. No ens fareu callar, farem vida normal! No callarem! No, no! No callarem ni sota aigua! No callarem! No, no! La vostra censura ens alimenta l'esprit. No callarem! això no callarem. Molt bé, penya, doncs continuem, continuem amb aquesta edició especial al No Callarem de Ripollet. Parlarem ara d'entitats de, de, locals que, que fan possible aquest, aquest acte d'avui. Parlarem primer de Mai Més, que és aquesta associació per la cultura i la memòria antifeixista que té com a objectius la creació d'eines i recursos per la difusió i la recuperació de la nostra història més recent i la participació social pel foment de la solidaritat entre cultures. També parlem de, de Canyapollet, que és una entitat local encarregada de la, de la cogestió dels bucs d'assaig amb els grups locals i l'Ajuntament, amb gairebé 25 anys com a, com a entitat i que actualment eh, ofereixen durant els mesos de març a octubre concerts diversos i la gestió del concert del diumenge de la Festa Major. A més, avui eh, també ens acompanya la bona gent del CDR, la PA, i el grup de joves l'Aresta de Ripollet i així donarem pas a l'entrevista. A l'entrevista amb el Santi, que ve de Canyapollet. Benvingut, com està Santi? No doncs, sé. Ara sí. Hola, bona tarda. Què tal? Molt bona, bona tarda. tarda. Doncs, bueno, em sembla que començo jo. Sí. La, la primera pregunta que tenim per tu és com neix la idea de fer un acte com, com aquest i, i per què s'organitza Ripollet per la, per la llibertat d'expressió? bueno, neix una mica ar, arrel de, de la plataforma Mai Més, amb qui tenim bastant col·legueu, amb el Fontanals, i un dia em va dir, oye, per què no fem un acte d'aquests? I el, prim, el, el primer que li vas dir és, va ser, bueno, i què és això del no callarem? Perquè no tenia ni idea. <laughs> I m'ho va explicar una mica i bueno, em va semblar bé. I què millor forma de fer-ho que a través de l'entitat de, de grups locals al poble i fer aquí a Ripollet, doncs, bueno, una mica mm, com estem en un, ara mateix en un ajuntament bastant progressista i bastant eh, bueno, que apoya bastant la cultura, pues, uh -huh. mm, cap problema. O sigui, guai, superbé. I com, com, us organ, com us organitzeu? Com us vau organitzar? Bueno, primerament vam fer una petita, una petita crida eh, tant col·labora, bueno, per col·laboracions, tant entitats o particulars o grups de música o qualsevol artista que vulgui disfrutar d'un espai aquí i van, començar a arribar e-mails, eh, contactes, whatsapps, va arribar de tot. <laughs> De dir, per això comptem amb el CDR, comptem amb la PA, comptem amb gent particular, comptem amb tota la, la programació que tenim avui i bueno, bastant, bastant maco. I mira, justament ara parlaves de la programació i, i jo et volia demanar si, si et venia a gust fer-nos 5 cèntims de les, de les actuacions que ja s'han fet fins ara i, i de les que queden per fer, una mica quin, quin ha sigut el programa i quin serà el d'aquest acte d'avui. Bueno, hem començat per un petit bloc d'acústics, que eren Buscando el Duende, eh, que és un grup local, que fan música tipus delinqüentes, eh, una mica rumbeta i tal, molt animada. Després han tocat els Zayat, que són una gent de, bueno, viuen a la Bellaterra, em sembla, de la Uni, però són de Mallorca. També un, un, que, així per sorpresa van, van posar-se en contacte amb nosaltres i bueno, endavant. Després ha tocat Nosferatu, que també és un altre grup local, i aquest primer bloc l'ha acabat a la Llan Poètica, sí. que són, sembla que són de Rubí, no estic segur ara. Eh, bueno, Potser m'equivoco, eh? No passa res. <laughs> Però bueno, que també ha estat molt guai perquè la veritat és que no sabíem gairebé les quatre que han tocat encara, no, no sabíem què feia cadascú exactament i ha estat molt bé. I ara ve un segon bloc de, de rap que de, toca eh, Dani Castro, eh, Breni Luri, i el Musta i el Crossis, i també n'hi ha un altre grup que no recordo el nom ara mateix, el, eh, el estan per aquí mataran, però bueno. Escarxa, pot ser? No, Escarxa no, Escarxa és una banda que toca després. El, el Lester, no? No era? Eh, el Lester no ha pogut venir avui. Ah, vale. Oh. Al perdó, final s'ha caigut. I després d'aquest bloc ve un altre, un altre petit bloc de, de bandes més elèctriques, que serien els Escarxa, els Will, bueno, primer el Will Mamas, Escarxa, Infate i Perversions. I per acabar ja la festa fem una petita mostra de DJs amb DJ Gamero Selector i Cercedilla. Molt bé. A part dels col·lectius que ja hem citat, hi ha altres que, que estiguin participant d'alguna altra manera, amb el so, amb el que sigui? Bueno, tema de so, tenim els nostres tècnics que s'estan currant mogollon. Molt bé. I, i bueno, ja, ja, ja us dic que hi ha més, en cas particular. Coneguts que han vingut en plan, falta, falta ajuda, doncs pues vinga, va Quin és, quin és l'objectiu que us heu marcat per la trobada d'avui? Mm, bueno, primerament, passar-ho bé. Això és el principal que fem sempre. I després, pues, bueno, donar una mica de veu a tot això de No callarem, que si jo que estic de president d'una tintat musical i no, sé, no, no coneixia qui era, potser la gent d'aquí pues, ho sap menys encara que jo. Així que donar una mica de bombo al tema aquest. I tant, molt bé. Molt bé, doncs si, si et sembla continuarem amb la música, no marxis perquè després tenim una altra, una altra ronda de, de preguntes. Vale. Ara és el torn del, del mestre Tecles que tira la seva segona bala. Que portes bonic? Mira, jo me'n vaig cap a Londres, és una troballa bastant recent això, tot i que ja porten la tira tocant. De fet, això que us presento és del 2001. Són les Kitty, Daisy i el Lewis, Kitty, Daisy and Lewis, i us presento un tema que es diu I'm so sorry. Yeah. Molt bé, doncs després d'aquest de, temilla que s'ha tirat el Ricky, molt interessant, deixa'm dir-ho. Eh, quin flow. Sí. déu nhi déu nhi <laughs> Molt ballable. Doncs ara parlarem eh, d'una de les entitats que, que ha organitzat tot aquest tinglado. Eh, tenim aquí el, el Santi de, de Canyapollet eh, i una mica et volíem preguntar pues, a, què, a què us dediqueu i quins objectius teniu. Bueno, Canyapollet, la primera funció que té, bàsica, és la de cogestió dels locals d'assaig d'aquí municipals entre els grups i, i l'Ajuntament de Ripollet. I després, a, a més a més, pues, des de fa uns 6 anys, més o menys, aproximadament, potser una mica més, anem fent una mica concerts per donar una mica de, de cova als grups de la zona, tant de Ripollet com del Vallès, inclús de Barcelona, d'on vulguin venir. Olé. I, bueno, més o menys ho has dit, però quan, quan vau començar amb la vostra activitat? Quants anys fa que funcioneu? eh, com a entitat portem gairebé 25 anys, però bueno, wow, eh, wow. amb activitat regular uns 6-7 anys. I cada vegada amb més responsabilitats, que ha arribat al punt que ja, ja fa dos anys, bueno, aquest és el tercer ja, que es donen la gestió d'uns de, un, dels dies de festa major, que és un triomfazo això. Ole. Molt bé, eh? I, I en aquest sentit, com, quin tipus d'organització és el que teniu? Com, com us organitzeu? I, i d'altra banda, com, com penseu que, que ha evolucionat Ripollet en aquests 25 anys que dieu que porteu i, i en, què ha canviat, en què ha anat canviant la, la ciutat? Bueno, eh, en tema d'organització, eh, pues, estem uns quants d'allà, <laughs> que són els que una mica pues, moment el catarro, una, anem fent les nostres activitats, anem informant de tant en tant, qui vulgui participar, participa, eh, tant per estar a la barra, per currar, com per tocar. <coughs> I després la situació de Ripollet, doncs, bueno, eh, clar, fa 25 anys jo era molt petit. <laughs> ah, tenia 6. <laughs> I, i bueno, eh, però des dels últims 10 anys fins ara, que és, és quan ha hagut un gran canvi a nivell sobretot d'apostar per la cultura, pues ara nosaltres l'hem notat bastant, perquè tenim bastant ajuda de l'Ajuntament per muntar les festes que ens dona la gana dintre de, de, de, de, de la legalitat, no? <laughs> no és un plan rave. <coughs> I bueno, ens deixen d'espai, ens donen infraestructures, no es poden queixar, està molt bé ara mateix. Molt bé, a, a, nivell, a nivell de Ripo, on us podem trobar? Quina és la vostra adreça? Nosaltres estem al carrer Jaume I, amb l'avinguda Riu Ripoll, que és ai. bàsicament el polígon. <laughs> és on tenim els bucs d'assaig i on fem la majoria, la majoria de festes les fem allà. Però de tant en tant, doncs mira, donem el salto aquí al centre del poble i intentem fer una mica de soroll, perquè no se'ns oblidin. <laughs> I com podem contactar amb vosaltres a nivell de xarxes socials? Estem a Facebook, estem a Instagram, estem a Twitter, eh, és molt fàcil. <laughs> Clar. I si no, via mail normal també Bueno, a YouTube també tenim un canal on anem posant els vídeos de, de les actuacions que, que anem fent. Pues doncs cada, cada vegada que fem una actuació posem un parell de vídeos perquè, per donar una mica de bombo als grups i entre nosaltres també. Molt bé. Molt bé, Santi. Vols afegir alguna cosa? Eh, sí, una cosa que m'he oblidat. Sí. <laughs> Eh, també tenim la participació dels Epidèmic, que són una entitat de ball i dansa que faran una petita actuació entre les bandes i els DJs que els pobres ja... He fet un parell d'entrevistes i ja m'han deixat les dues vegades. Uh, molt bé, per la nostra banda volem donar-vos les gràcies per comptar amb nosaltres i per l'excel·lent organització de tot l'acte. Eh, ha estat un plaer i continuem amb més música combativa en aquesta edició especial del Pim Pam Pum des de l'acte No Callarem a Ripollet per la llibertat d'expressió.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 I també a l'FM de Ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. Molt bé, seguim endavant amb més música combativa. És el torn d'un tema zarrangano, el Get Up Stand Up, de Playing for Change. Sí, és una cançó, eh, Playing for Change, eh, Song Around the World, versionaca de Bob Marley, que compta amb el Keith Richards i el Kev Mo, sí. amb, sí, en col·laboració Eh, de, de diversos músics mundials com el Roberto Luti, el Titi Chida, el Mermans Monsego, les Tech Indians, Natalie Papas of Blue King, King Brown i, i la cantant jamaicana Xerieta Lewis. Praying for Change, eh, PFC, és un moviment creat per inspirar i connectar el món a través de la música. També és una, una organització sense ànim de lucre dedicada a crear escoles d'art de música per nens i nenes de tot el món i pretén crear esperança i inspiració per al futur del nostre planeta. És un tema zarrangano que espero que us agradi. Thank you. house. stand-up, praying for change, song Around the World. Déu-n'hi-do, déu nhi déu et marques unes versions importants, eh? Aquesta me la tenia guardada per una, per una cita com la d'avui, la veritat. Aquesta ha entrat prou bé, sí. Ben jugat. Isma. Celebro que us hagi agradat, clar que sí. Més música combativa? Més música, sí. Clar que sí. D'ara en endavant, tot serà música i tema zarranganos per doquier, que és el que més ens agrada fer aquí al Pim Pam Pum. Ah. Sí, sí, sí, és del que més... Doncs mira, jo us porto un grup de, de Bogotà, a, a Colòmbia, és una banda de punk folk que aquest any han tret el seu segon LP, són els Bestiario, i us porto un tema que es diu Piensas, luego destruyes, siempre pensando en la destrucción, del seu algun eh? Mal Viaje del 2018, un, un LP que us recomano molt, molt encarecidamente que l'escolteu perquè val molt la pena. Siempre pensando en arreglarlo todo, manipulando lo que ya está hecho, sin que se vuelva instantánea. concentrando las habilidades, manipulando las de otros, buscando la coherencia, buscando la fuerza, volar la decadencia. Siempre pensando en la destrucción como la única solución. Siempre pensando en la destrucción. Aquí no hay bendición, toma tu maldición. Siempre pensando en la destrucción como la única solución siempre pensando en la destrucción. Aquí no hay bendición, toma tu maldición. care nada de nada, nunca jamás de autoridad. Buscaremos alternativas y pasaremos a la acción. toma tu maldición. Siempre pensando en la destrucción como la única solución. Siempre pensando en la destrucción. Aquí no hay bendición, toma tu maldición. Siempre pensando en la destrucción como la única solución. Siempre pensando en la destrucción. Aquí no hay bendición, toma tu maldición. bendición, toma tu maldición. De unido, eh? De unido al mal viaje del 2018 al bestiario, porque si, si piensas y luego destruyes, es como si piensas luego existes, pero pues claro, siempre existes, pues aquí siempre destruyes. Destrucción. Destrucción, sí. Y, es la, y por consiguiente, cuestión. destrucción. Sí. <laughs> bueno, sí, bueno, és que... Sí. És, és el que hi ha. Ens ho posen a huevo, no? Sí. Gràcies, Manolo, trobem a faltar el teu, el teu sí. nihilisme, sempre tan necessari pues, pues què, seguim? Seguim. seguim. Jo porto un tema que, que ja va sonar fa re, fa un parell de setmanes, que just acaba de sortir, és un tema de, de la nostra amiga Sílvia, la Sílvia Tomàs, també en aquest tema participa moltíssima gent, i el videoclip és molt recomanable i justament, com el que he portat abans, també s'emmarca dins d'aquesta campanya de No callarem, i és un tema que es diu Perseguides. Nacemos y aquí no empezó todo Crecemos asumiendo que estar vivo debe ser esto. Esclavos del trabajo por dinero, hambrientos de vida y sentido, saciados de carne, pan y circo. Pero se escapan las voces, los gritos y los acordes que son condenados si no siguen el guión. La cárcel es un cementerio de pobres o ricos pensadores y el gran criminal la Santa Inquisición. Santa, por causa divina, Santa, Santísima Inquisición, que va cambiando de disfraz generación tras generación perseguidas las palabras, las canciones, las batallas que se libran en el campo y en la asumir lo incoherente. La guerra es paz, la libertad es esclavitud, la ignorancia es la fuerza, la ignorancia es la fuerza. Policías del pensamiento, rondando en cada puerta, metiéndose en nuestras venas, despojando nuestras mentes, aprendimos a andar. guitarra, pots xafar els altaveus, però no pots canviar d'idees a de portaveus que senten respiran, se inspiran del presente. Son la gran banda sonora, som soroll en moviment. Los Borbones, herederos de Paquito el dictador, transición hacia la muerte de la libertad de expresión. Amor, botones, palabras punzantes, botones que entienden nuestra indignación. Vendrá el espíritu del elefante pisando Borbones, sobran, más de dos. Sobran palacios, sobran desahucios, sobran el discurso en televisión Sobran las mafias, las guerras, las armas, a ver si lo entiendes que sobra el Borbón. Y si fuera la princesa la que no encuentra a su madre, entre bombas y miseria, miedo y desesperación La guerra que financeu a Siria ataca de sang las vostres mans. Terrorismo es al vostre joc y no las nuestras, veus cridant. En primera fila de trinchera quisiera ver a me punto Rajoy, quisiera ver a Juanito el Borbón cruzando el charco en patera, quisiera ver a la infanta Elena viviendo en medio de una favela, quisiera ver al gobierno español bombardeado per sus pròpies guerres. Les paraules que us dediquem no són desitjos d'una llàntia, perquè si fos així no tindríeu el cap sobre les espatlles. Si tanta presó gastes és que et fa por que el geni aparegui amb una llança. Sí, hem sigut nosaltres Que te crees que fuiste escogido por el cielo. Vas a tener que escuchar lo que te digo desde el averno. Tu sangre no es azul, solamente es hemofílica. Y que no eres mejor que nadie es una cuestión empírica. Eres un Homo erectus con mandíbula prognática y te creemos exiliado en una zona selvática. Aunque si te quieres quedar, borboncito, no hay problema. Solo tienes que aplicar y currar como cualquiera. Pretendéis salvaguardar vuestro ilegítimo legítimo prestigio, trasladando nuestra voz irrefrenable hacia presidio. La obviedad se manifiesta indemne ante vuestras argucias, aunque nos enmascaremos pues obtendréis nuestra repulsa. Volar-te Mazarrangano amb la Sílvia Tomàs, el Mateo i companyia, eh? déu nhi Sí, ja havia sonat, però, però avui era el dia indicat, no? Molt bé, ben bona la proposta de, del mestre Eric, com sempre, que ens porta el bo i millor de la música combativa. Continua el Pim Pam Pum, continua aquesta edició 276 des de, des de Ripollet. Què dius, Guapo? Jo faig un canvi d'ordre inesperat, per si a cas la cosa es complica. I... Hola, Pere. I us presento el primer tema del disc que va treure Casparrata fa, fa no res, fa quatre dies. El primer tema, que es diu Sense refugi, per una mica dels immigrants que venen amb patera i tot plegat, i res, que la disfruteu. A rebentar. Casparrata reventant, la plaça Joan Abat, el pavelló Joan Creus de Ripollet, en aquesta edició tan especial de No Callarem, espectacular tema zarrangano, no? Quim la platgeta. Sí. Ja sabem que vinguin, eh, el programa. Depèn de quina banda la veus, la platgeta és més agradable o més Tormentosa. No? <laughs> més música combativa, més edició 276 des de Ripollet. És el torn que passi pel programa Mista Sabona, productor i teclista de Riggy, dancehall i hip-hop de Melbourne, a Austràlia. A més, Nove Sol ve amb el Michael Ante, el Médico, Turbulence i fins a 13 músics que, que els acompanyen és un, un pedazo de versió de Company Segundo des de l'LP Havana Mid Kingston del 2017. És un tema que dedico molt especialment a la meva estimadíssima Noelia, que sempre li envio un petonet i li dedico una cançó i que porta com a títol El cuarto de Tula. se ha formado la corredera. Allá fueron los bomberos con su campana. Molt recomanable aquest Havana Mitch Kingston de, de Mista Sabona i aquest tema Zaranga en el Puerto de Tula, espero que us hagi agradat. Seguim amb més música combativa. Com te l'has tirat, cabrón. Eh, Estàs bailoteo. tot internacional, eh? Bailoteo, amb el, amb el ritmazo, molt bé. Sí, versionaca, versionaca de compai, espectacular, la veritat que sí. Molt, molt bona troballa aquest Havana Mitch Kingston, ja, ja portarem algun tema més, hi ha, un, hi ha una versió també del Xanxan brutal, o sigui que no serà la darrera vegada que vinc aquí al Pim Pam Pum. Molt bé, doncs ara em toca a mi, uh, ja t'asseguro que no te la seguiré, que vaig cap a un altre cantó. <laughs> Eh, no començaré sense abans dir que el, el divendres 22 d'ara, de, de la setmana que ve, de juny, no estem, a les 7 mhm. de la tarda a la plaça de les Neus de, de Vilanova hi ha la manifestació pels nou de, de Vilanova, un acte indefallible, uh, esperem veure'ns tots i totes allà. Uh, jo el tema que tiraré, per això et deia que no te la seguia, és una banda de punk hardcore mítica de, de Madrid, que a mi m'agrada molt, són els Indios, segurament ja he portat aquest tema repetides vegades, però <laughs> avui em venia de gust també portar-lo. Des, de, sí. des de l'alerta antifascista del 1993 us porto No queremos paz, sinó la victòria. pues ahí va, no sé si es pot dir ni més alt ni més clar. No, no. no. no. A mi em sembla que no. Puncarrada espectacular la que t'has tirat, Manolaco. Brutal, com sempre, com cada temazo que et portes. Ben bona, sin dios no fallen mai. Estàs dient que ha arribat la secció d'Espeine? Uh! uh! ha arribat! Pues ha arribat una, una ronda abans. Per part meva, el Manolo s'ha colat perquè jo seguia el flow de l'Isma. Jo us porto els Cryptolites des de Jaén amb una, seguint l'estela de l'Isma, amb una versió molt gran del The Clash, eh, The Clash Goes, com era? The Clash Goes eh, Jamaican, d'aquest CD recopilatori de versions de, de The Clash, i en aquest cas els Cryptolites us tocaran el Police on my back de l'àlbum Sandinist del 1980. Ballaruca. Ballaruca. ritmes jamaicans ben bons, eh? Que bé sí, aquests un... Cryptolites, tio. Pues sí, un, un d'aquests descobriments que ens va portar l'Isma, aquests recopilatoris que porta últimament, els Clash Go Jamaican, molt recomanable. Sí. Com anem últimament, eh? Amb, amb les versions. La gent, la gent li fot canya ben guapa. Aquest, aquest eh, Havana Mid Kingston és un, és un de, dels últims que, que he trobat i també en la línia de, de, de Clash Go Jamaican té molt bona música, molt, molt diversa i molt, molt guapa, la veritat. Molt interessant. Molt interessant la proposta del mestre Eric, és el torn del mestre Tecles que tiri un altre de seus temes zarranganos, estem arribant gairebé a la part final del programa. Jo em pensava que aquest ja no entraria, eh, però es veu que sí. Vinga, fotem-li canyes, porto també com els Casparrata, que és un disc recent tret del forn, també els Batec han tret els seus cicatrius de guerra, de, de guerra... De guerra, eh? I el tema que he triat es diu Egun Hayek, i brutalíssim, ja veureu. Enxufa-la! Enxufa-la! Vale, oiga, en vez de nada, para este so inconfusible dels Batec, tremenda, tremendíssima, mestre Tecles. Com hi van anar aquest nou disc, eh? M'agrada, m'agrada. Impressionant, impressionant el nou treball dels Batec, els seguim molt de prop la pista, fa molta baixada aquest pim-pam-pum, fa molta baixada aquesta edició 276. Us porto un altre tema encara més, de Interrupters, aquesta banda d'escap punk de Los Angeles formada el 2012, amb l'Amy a les veus, el Kevin a la guitarra, el Justin al baix i el Jesse a la bataca. És un tema extret del Fight the Good Fight d'aquest 2018 i que porta com a títol She's Kerosine. she kissing. Molt bé, molt bé, molt bé. Déu-n'hi-do, déu nhi déu Aquesta darrera cançó espectacular, que us ha semblat? Molt bé. déu nhi Bastant, bastant fiesterilla, eh? L'Interrupter, sí, escapant des de Los Angeles, déu nhi Ben parida. Molt bé, doncs... Eh, Això s'acaba, eh? Sí, sí, sí, fins Això aquí... s'acaba, que ha vingut el Castro i el Marc aquí, que, en, sí, que ens estan no perdent les piernas piernes si, que. no, si no acabem. <laughs> Fins aquí arriba aquesta edició 276 del Pim Pam Pum, no sense abans posar els últims dos temes, no sense repetir que no callarem perquè demà pots ser tu. Um, amb quins temes ens acomiadarem, companys? Doncs mira, jo m'acomiado també amb els Casparrata, amb un tema del fracàs està cantado, diria que l'àlbum aquest és del 2007 eh, i el tema que porto es diu La madre rojigualda, que ja ha sonat prou en aquest programa, mm. però, però avui tocava. I jo també es porto un tema que estic bastant segur que ha sonat, que és d'Inadaptats, aquesta banda de, de Vilafranca, amb el seu homenatge a Ovidi des del 2004, us porto aquesta versió naca del Va com va. Moltes gràcies Ripollet per l'atenció que ens heu prestat. Per nosaltres ha estat tot un plaer eh, compartir aquesta edició 276 per la llibertat d'expressió amb totes vosaltres, com sempre diem, ens trobem. A la xarxa i pels carrers. Salut i revolta. Eh.